Znači ušli smo u jedno novo šesto poglavlje. Spomenuje autor u ovome poglavlju osam hadisa. Prvi hadis koji je 32. po redu je hadis Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu u kome kaže عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينه وهو جنب فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس قال أبو هريرة da ga je sreo poslanik sallallahu alaihi wasallame u jednom od medinskih sokaka a Ebu Hureyre je bio džunup kada ga je sreo Kaže, pa sam se izgubio. Otišao sam od poslanika s.a.v. Pa sam se okupao, pa sam ponovo došao. Pa je kazao, gdje si bio o Ebu Pa sam kazao, bio sam džunup o Allahov poslaniče, a mrzio sam da sjedim s tobom dok sam džunup. Mrzio sam da budem u tvome društvu, a ja džunup. I nemam tahareta, nisam na čistoći. Pa kaže poslanik s.a.v subhanallah, slavljen neka je Allah, musliman u drugoj predaji mu'min, vjernik se ne može onečistiti. O Ebu smo govorili, o njegovoj biografiji, kazali smo neke vrline, spomenuli neke vrline, a one su zaista brojne, to je ashab koji prenosi najviše hadisa od poslanika, sallallahu za koga je Omer kazao, zabavila je, zabavila je Omera pijaca i pljeskanje po pijaci, kupovina i prodaja dok je Ebu Hurire slušao hadise radijallahu ta'ala anhu. Pa nam je prenio veliki broj hadisa od poslanika s.a.v. i on je imam sunneta. Imam sunneta. Ovdje u ome hadisu je spomenut dženabet. Dženabet je od riječi dženebe, što ukazuje na dalinu Kako kaže uzvišeni, febesuret bihi an džunub. Pa ga je vidjela iz daline. Pa je žena nazvala džunub zato što biva uvijek udaljena. Biva udaljena kada je džunup. Kaže da ne ova riječ penhanestu ima, ima osam različitih verzija kojima je prenesena. Ali su sve, sve su sličnog ili približno istog značenja. Kaže poslanik s.a.v. ne kunte, gdje si bio, kaže. Pogledajte kako je Allahov poslanik s.a.v. lijepo se obraćao ashabima i kako je sa njima blago postupao. Gdje si bio? To je sigurno uputa poslanika sa osanem koja nama danas mnogo nedostaje. Znači lijep način ophođenja i lijepe riječi. Uzvišen je Allah te barek tela kada kaže šeitanu kaže ma šta te je spriječilo kada sam ti naredio da učiniš seđudu. ne kao zašto nisi učinio seđudu, nego kaže šta te je spriječilo. Kao da mu traži opravdanje. Koje je to opravdanje koje te spriječilo da ne izvršiš moju naredbu? Pa su muslimani potrebni danas ove poslaničke upute da se lijepo opode jedni prema drugima, jer je blagost i nježnost sastavni dio lijepog islamskog ahlaka. Pa kaže Ebu Hureyre Jallahu ta'ala kuntu džunuban, bio sam džunub. Pa kaže poslanik s.a.v. subhanallah, slavljeneka je Allah, slavljeneka ka je Allah, i ovo je riječ koja se koristi u čuđenju. I došlo je skupina hadisa u kojima se navodi da se kaže subhanallah kada se čovjek čudi nečemu. I znači to nije novotarija da čovjek kaže subhanallah kada nešto, kada je nešto čudno. I u tome je ovaj i u tome je negiranje bilo kakvog nedostatka uzvišenom stvoritelju te barake od teala od onoga što mu ne priliči. Navodi se da je poslanik sa osam pitan o tome, pa je rekao, kaže huve tenzihullah. To je negiranje od Allaha svega onoga što mu ne priliči. Pa kada kažeš subhanallah, nešto se desilo čudno, ti negiraš od Allaha, znači sve što mu ne priliči. Inel mu'mine la jenđus, mu'min se ne može onečistiti. Znači, ome je jedan šarijatski hukm, jedan šarijatski propis, da musliman i mu'min ne može biti nečist. Stoga kada kaže, dosta se puta čuje za ženu, kaže ja sam nečista. Nisi nečista, ti si čista ženska glava, ali nisi nisi znači u stanju kome možeš obavljati namaz, a ne može biti nečist. Iz ovoga hadisa islamski učenjaci uzimaju pouku da je lijepo čovjeku kada sjedi sa ulemom i kada dođe u društvu uleme, da dođe u najlepšem obliku i najljepšem stanju i halu kome može biti. Jer je Ebu mrzio da sjedi sa poslanikom sa dok je bio džurup, pa je otišao i okupao se, a naravno kupanje povlači za sobom uređivanje znači i kose i tijela i mirisanje slično tome, pa je znači došao u najljepšem obliku izgledu iz poštovanja prema poslaniku sallallahu alejhi ve Zato mi u šerijetu smatramo pohvalnim kupanje kada se god muslimani skupljaju na jednom mjestu. Džuma, Bajram, Majd ibn Omara da se je kupao, dana refata, iako zato nemamo iz suneta argumenta jasnog, ali kaže Ulema lijepo je zato što je to okupljanje muslimana na jednom mjestu. Pa je čovjeku lijepo da ne uznemirava svoju braću muslimane, znači neprijatnim mirisom svoga tijela, pa mu je lijepo znači da se okupa. Kažu isto islamski učenjaci, ako je čovjeku lijepo da u društvu uleme i učenih ljudi bude znači okupan i u lijepom stanju, onda je preče da znači ukloni sve one neprijatnosti sa svoga tijela o kojima smo govorili znači u prethodnom, u prethodnom hadisu i da znači održe svoje nokte jer je to sigurno potpunije i čišće u jednom takvom društvu. Isto tako kažu učenjaci ome hadisu je dokaz da čovjek koga neko slijedi ili koga poučava, kada vidi nešto kod toga čovjeka čudno, da mu je dozvoljeno da ga pita gdje si bio, šta si radio, zbog čega i tako. Pa ako vidi stvar koja nije na svome mjestu, da mu ukaže na tu stvar. Da Allahov sa ostanem nije kojim slučajem upitao Hureyru, kako bismo mi znali da se mu'min ne može onečistiti? da Pa je to pitanje imalo veliki rezultat. Tako i čovjek upita čovjeka gdje si bio, šta si to uradio, kako si postupio, kaže tako i tako, i onda mu kažeš to je ispravno, to je pohvalno, lijepo si uradio, ili mu kažeš to je suprotno sunetu poslanika sa osanem, učini ovako i ovako, to ti je preče i to ti je, i to ti je bolje. U ome hadisu isto tako ima argument da je dozvoljeno čovjeku da odgodi svoje kupanje. Ako biva džunup, pa nakon toga okasni malo sa kupanjem okasti malo sa kupanjem, to mu je dozvoljeno. Došla je jedino naredba da se abdesti, o čemu ćemo govoriti u narednim hadisima. Naredna dva hadisa, posebno u drugom hadisu, iza toga ćemo govoriti o tim propisima čovjeka koji je džunup, šta da postupi i šta da uradi, šta mu je dozvoljeno tome stanju da čini, šta mu nije dozvoljeno, kada se treba abdesti slično tome, to mi će govoriti šalo narednim hadisima. Ovo nam isto tako ukazuje ovaj hadis na neosnovanost mišljenja da čovjek kada iziđe džunup napolje da se zemlja potrese. Tako govore neke neznalice koje ljudima izdaju fetve, kažu kada čovjek iziđe džunup na cestu, sva se zemlja zatrese. Glava ti se zatresla. Ebu Hureyre je izišao i sreo poslanika s.a.v. i pitao ga gdje si bio, kaže bio sam džunup, pa mu nije rekao, nije mu rekao, e zemlja se potresla. Nego mu je rekao, mi se ne može onečistiti. Još mu samo da kaže što nisi sjedio u ovome društvu i dalje. Pa je to znači dozvoljeno do vremena dok čovjek ne mora da se kupa, bilo da se radi, da, znači da klanja, da tavafi i slično, i slično tome, da uči Kur'an i slično tome. Ovaj hadis je jedan veliki oslonac, jedan veliki temelj u pogledu taharata i čistoće mu'mina, da je čovjek čist, mu'min živ i mrtav. Što se tiče živog mu'mina, on je čist po konsensu Leme. Niko nije kazao da je nečist. A što se tiče mrtvog čovjeka, tu ima razilaženje. Ispravno je da je čist. Ispravno je da je mrtav čovjek musliman čist. U hadisu, u predaji koji bliži Buharija od Ibnu Abbasa navodi se da je rekao El muslimu la jenđus hajjen wa Musliman se ne može onečistiti ni živ ni mrtav. I ovo se prenosi u predaji koji bliži Hakim u svome sedre koji smatra je oni zehebi. Da je poslanik sa rekao vaši mrtvi nisu nečisti muslimani, ni živi, ni mrtvi. Pa je to znači, to se ispravlja predaje i kaže Hafil Din da ova predaja odgovara šartima vjerodostojnog hadisa. Čisti. Čak dijete koje bi žena rodila i iziđe i dođe do njega nešto od vlažnosti koje se nalazi znači od žene u jednom stidnom mjestu i pri izlasku nakon toga to je, to je dijete čisto. I to je dijete čak čisto znači koje se samo rodi prije nego što se znači okupa. Što se tiče kafira, nevjernika, njegovog taharata, njehov taharat je pitanje taharata muslimana. Oni su isto tako, oni su isto tako čisti i to je mezheb džumhura, većine islamskih učenjaka iz prvih i potonjih generacija. Da je kafir isto čist. Da je čist. A riječ je Allaha te barake teala mušrikune neđes mušrici su nečist Misli se na nečist etikada i vjerovanja i vjere. Ne misli se na nečist tijela. Tako kad bi se čovjek rukovao sa mušrikom ili nevjernikom, a ne nevjernicom, nego nevjernikom. Nevjernicom je haram da se rukuje. Ne bi morao prati ruke nakon toga. Ne bi morao prati ruke nakon toga jer oni nisu, jer oni nisu nečisti. Neki učenjaci zahirijske pravne škole na osnovu ovoga ajeta smatraju da se oni nečisti i da je to ova ne simbolična nego stvarna nečistoća. No, međutim, to je mišljenje slabo, to je slabo kod islamskih učenjaka. Čak islamski učenjaci kažu da je znoj i pljuvačka kjafira da su čisti. Znoj i pljuvačka kjafira da su čisti. Subhanallah, kako islamski učenjaci nisu ostali ništa o čemu bi čovjek mogao pomisliti da nisu govorili. Ko će sjetiti o tome je li pljuvačka kafira čista ili nečista. Ali ni to nam nisu ostavili, sve su nam pojasnili i sve su nam to lijepo obrazložili. Pa je dozvoljeno čovjeku da klanja u njihovoj odjeći. Da uzme, na primjer, kaput od kjafire, da klanja ne smeta košulju njegovu koja je došla i znoj njegov koji je došao na košulju, može u njoj klanjati. Tako jesti može sa njim iz iste posude. On jede svojom rukom i ti jedeš svojom rukom. A jedino što njima bi se možda naredilo da operu ruke prije jela, jer je poznato da oni ne peru ruke kada a, diraju nekakvu nečistoću ili kada odlaze u klozet i tako dalje. Poznato je da većina njih iz svoje prevelike kulture ne peru ruke, pa naredilo bi mu se da opere ruke. No međutim, ako bi jeo čovjek sa njim, to se ne smatra nečisto, njegove ruke su čiste i može znači slobodno, može slobodno znači to jesti. Jedino Ibnu Hazm u svome dijelu Muhalla u prvom tomu na 129. stranici je smatrao da je znoj kjafira nečist. Pozivajući se na prethodni ajet. Ali, kažemo, ispravno je mišljenje da je znoj njegov čist. Ibn Arabi, El Maliki Ibn Arabi, kad kažemo Ibn Arabi, to je jedan poznati malikijski pravnik koji ima svoj svoje djelo Ahkamul Kur'an, svoje djelo Aritatul Ahvazi i druga djela on nije onaj Ibnu Arabi, onaj Sufija, koga su protekfirili mnogi učenjaci. Pa kažemo Ibnul Arabi, taj je pohvalan islamski učenjak i veliki pravnik i mufesir. On je prenio konsensus učenjaka da je šehid čist nakon smrti. Da je šehid čist nakon smrti, da tu nema razilaženja, jer po pitanju to će mu'mina nakon smrti postoji šta? Razilaženje. No međutim, on kaže, pored toga što postoji razilaženje, šehidi su čisti. No međutim, poznato isto da tijela poslanika ne jedu, ne jede zemlja, pa su njihova tijela preča da budu čista, jer su poslanici, vjerovjesnici iznad koga? Iznad šehida, bez sumnje. Oni su najveći šehidi i najveći borci za Allahu te barake o teala vjeru. Ovim hadisom Imam Malik je dokazivao da je mekruh ženiti kršćanke. Da je mekruh ženiti kršćanke, zato kaže, kaže poslanik sa E, innel mu'mine la Musliman se ne može onečistiti. Što znači da se ne musliman šta? Može onečistiti. Ovo se zove mefhumul muhalefe u šarijetu. Mefhumul muhalefe, a e, princip suprotnog razumijevanja. Princip suprotnog razumijevanja. Kada se kaže nešto, ako je nešto suprotno tome, znači ovaj, da se drugačije razumije. Kada kažemo, na primjer, kako je tvoj sin u školi, kažeš, e ove je godine prošao. Što znači da je prošle taj princip suprotnog razumijevanja u šarijatu nema jaku vrijednost. Nekad ima, nekad nema, ali općenito ne može se uzeti kao jak argument kod velikog broja pravnika. Jer mi kad kažemo, kažemo Muhammedur Rasulullah, Muhammed je poslanik, to znači da drugi nisu šta? Poslanici, tako? Je tako ili ne tako? Po principu suprotnog razumijevanja, je tako? Jeste. Znači, princip suprotnog razumijevanja ima svojih ovaj mahana ima znači ovaj situacija gdje se ne može gdje se ne može primijeniti. Pa jer čovjek kaže koji kada bi bio sa ženom kako bi prilazio ona pije alkohol, jede što je nečisto i tako dalje, kako ćeš joj prilaziti. Mi kažemo uzvišeni Allah te barak u Kur'anu dozvolio da se žene muslimanima da žene kršćanke. Kitabike. Židovkinje i kršćanke i to je dozvoljeno. Tu nema posebno razilaženja među lemom da je, da je to da to nije haram. Eto, ima Malik, znači on je otišao da je mekru, no međutim ispravno je da uzvišeni Allah te barak ne bi dozvolio da čovjek ženi kršćanku da ona bila nečista. Kako će? Dok je dotakne ruku mora isprati ruku. Dok bilo šta, ona šta dotakne svojom rukom, on ne smije dotaknuti nakon toga, da je to nečisto i tako dalje. Sigurno da to bilo jedno veliko opterećenje čovjeku da živi sa takvom ženom. I onda da čovjek dođe i da dotakne nešto što je nečisto. To mu se samo po sebi gadi, jer se nečisti gade. Tako da E, to mišljenje nema jakog oslonca i nije jako, pored toga što je rekao najveći, jer jedan od najvećih imama ovoga ummeta, mi kažemo, ono što je došlo u Kur'anu i hadisima poslanika sa osadom, to je preče da se slijedi, tako da je dozvoljeno, no međutim preče je čovjeku, mnogi pitaju i kažu, je dozvoljeno ženiti kršćanku, mi kažemo jeste. To je muba to je dozvoljeno, ali znaj da neš proći bez grija Znači nije grije, sam ugovor nije grije, ali ti neš proći bez grija Jer ko ti odgaja dijete? Žena koja ne vjeruje ni u Allaha ni u poslanika. I ona će tvoju djecu odgojiti na Kur'anu i na sunnet, Boga mi neće. Da ti ostavi ni na čemu, bio bi sretan. Odgajaći na onome na čemu je ona ponekako, ona se nekakvog bontona drži i nečega se drži, u što vjeruje. E, u to će ga pozivati na tim principima i temeljima će ga odgajati, pa čovjek ne može proći bez grijeha. Ne zbog ugovora, nego zbog posljedica tog ugovora. Znači, s te strane, a nikako, strane znači da je njoj zabranjeno ženiti ili mekru, ispravno je da je to dozvoljeno. Allahu teala alam, wa sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahabi ajma'in, wa jazakum.